Longe attendita shangio, fin fine ocasas en nia bella provinzo Brita Columbio en Canado. Post multa iaroi da plendoi, la registaro decidis cesigi la genain hor shangioin, ciuin ni devis fari du foie ciu iare. Dum iaroi, nia gvidantoi assertis che ni nepre devas attendi nia in sudai naibaroin en Usono, nome Washingtonion, Oregonon cae Californion, por fari la shangion cune sed kiel ni bones cias, la nuna usona mis regimo signifas che multae progresso devas attendi plu. Tial prita Columbio decidis curage anta veniri mem stare. Citio certe sonas kiel bona novajo, cune? Homo jama lamas la horsan gion. Tamen la solvo ki unoni electis, eble ne estas tiel perfecta kiel giunu e shainas. Ni ja forlassas la shanjoin, sed ni electis fari la someran tempon constanta. La ideo pri constanta somera tempo estas tre populara inter la loĝantaro. Plej multaj homoj ŝatas la revon pri longaj someraj vesperoj kaj volas reteni tiun kroman horon da taglumo post la laboro, eĉ dum la mezo de la malhela vintro. Sed tiu elekto havas sufiĉe severan prezon, kiun multaj eble ankoraŭ ne plene pripensis. Tre malumajn matenojn. Dum la plej mallongaj tagoj de la jaro en decembro – la suno ne levigios antau la naua horo matene. Tio signifas, che ni ciui devos vecigi, prepari nin, cae voyagi al niae laboreioi au lerneioi en tuta mal lumo. Curacistoe, sciencistoe, cae faculoi pridormo, jam de longe tre forte consilas ion tute malsaman. Ili recomendas, che ni electu constantan norman tempon, cion ni ofte nomas la vintra tempo, La kialo esta simpla, sed tre grava por nia generala sano. Matena sun lumo estas absoluta essenza por subteni sanan tagan ritmon, kiu funkcias kiel nia natura biologia horlogio. Ciam lumo trafas nia in oculo in fru matene, gis ciigas la cerbon che ci devas haltigi la productadon de melatonino, la hormono kiu igas nin dormemai. Tio helpas nin nature vecigi, sentigi nin viglae, cae pretae por la tago. Ciam ni devigas nin ellitigi en plena lumo, nia corpo ancora firme credas che estas la mezo de la nocto. Citiu constanta batalo contra o nia natura ritmo povas causi multain negativain efficoin. Gi ofte conducas al cronica lacigio, deprimigio, malpliigo de concentrigio, streccio, cae ac pli grandigita risco de corae malsanoi pro malbona dormo qualito. Cio faras citiun situacion vere frustra, estas la facto che oni jam provis tion antaue, cae ni tial stias precise cio ocasas. En la jaro 1974, tum granda energia criso, usono decidis en conduci constantan someran tempon tut lande por spari energion. La ideo estis ege populara de comence. Anta o la shangio equalidis, ec septec procentoi de la usonanoi plene subtenis cin. Sed ciam la realo de la vintrae matenoi fin fine trafis ilin, la resulto estis tuia, cae catastrofa. Milionoi da homoi subite trovis sin vecigiantai, maten mangiantai, cae irantai alla laboro en profunda mallumo. La plei granda problemo tamen ligigis alla lerneianoi. Infanoi devis attendi la lerneia in busoin, au piediri alla lerneio, ciam estis tute mal lume exterre. Aperis multae novas raportoe pri infanoe kiwi devis porti pos lampoin, por ne esti frapitae de preterpassantae autoi. Post plurae tragediae trafic accidentoi en kiwi infanoe estis vunditae frumatene, la usona gazetaro ec comensis nomila experimenton tagluma fiasco. La publica opinio tiam rapidege shangigis. Enne de nur quelcae semainoi da vivado en tivi condicioe, la subteno por la constanta somera tempo falis draste, de septec nau procentoi al nur quardec du procentoi. La homoi malsa tegis cin. La publica malcontento farigis tiel forta, che la registaro ec ne povis fini la planitan du jaran experimenton. Presidento Gerald Ford subscribis legion in octobro 1974, quiu nuligis la decidon, cae redonis la lumain matenoin alla vintro. Tio estas clara cae registrita historia averto. Ci montras precise quiu ocasas, ciam la agrabla revo pri eterna somero, colisias cun la malvarma realo de la vintra sun levigio en la nordo. Nun, pedaurinde, ni shainas blinde pasi en la saman eraron de nove. Homoi facile voc donas por plida vespera lumo, char tio sonas bele, tute sen pensi pri la mallumae matenoi. Estas bone che ni fin fine cesos shanci la horlogioin du foie iare, sed ni eble balda malcovros, che ni lasis che ordinarai homoi faru gravan decidon sen la necessa fonas zio.